Tonight as we begin, în seara asta în timp ce începem, I want to go right back into the presence of God. Vreau ca să revenim înapoi în prezența lui Dumnezeu. I know we can have a lot of fun. Știu că ne putem distra. We can laugh at the skits. Putem să râdem la scenete. We can have some great time with our friends. Și ne putem distra fain cu prietenii noștri. But I believe that there's a bigger reason why you're here tonight. Dar cred că este un motiv mai măreț pentru care ești tu aici. And that is that God wants to touch your life in a significant way. aceasta este fiindcă cred că Dumnezeu vrea să atingă viața ta într-un mod semnificativ. And as we were worshiping just a little earlier, în timp ce ne închinam cu câtva timp în urmă, I really felt stirred in my heart that God wanted to touch a few people before we even began. Uh, am simțit în inima mea că Dumnezeu vrea ca să atingă mai mulți oameni înainte, înainte ca să începem chiar. And I just want you just to uh, settle in for a moment. Așa ca să te liniștești pentru un moment. And I want to allow the Holy Spirit to move in this place. You can, you can leave the lights on. We să, don't- we- lights. I felt that there was a, someone here tonight. There's a guy here tonight that has injured his knee from a sports injury. care și-a I believe it's a uh, left knee. Și-a distrus, uh, cred că a piciorul torn ACL. Uh, stâng ți l-a distrus prin sport. If you're here, I want to see your hand. If that's you, put your hand up, Dacă please. tu ești persoana Someone, you have a torn knee. Ai Did un, uh, something in sports. ai un genunchi uh, rupt în partea stângă. Is it, you have a, is it your left knee? Este chiar partea right stângă? Now. Hai, hai, haide, te rog. I believe that the Holy Spirit wants to heal you right now. Eu cred că Duhul Sfânt vrea să te vindece This is where you partner with me. Aici în momentul în care tu să fii partener cu mine. To his people. Dumnezeu vorbește oamenilor lui. God's alive and his presence is here in this place. Prezența lui este aici. I want a knee. Someone with a knee. Ok, cineva care Someone with a uh, knee. el I uh, feel are it's a knee. I can pray for you. You have, you have something you've torn. Come here. Dar ți-ai distrus I uh, just, whoever you are, come here right now. i Haide repede. It's someone, someone that, and I, I'll- pray for you a little bit later. But I just felt specifically that there's an anointing to touch someone. Did you? Is it your left knee? Yes, just stâng? It's your left knee. Come here. The right one. Come here. Vino aici. We're going to heal somebody here tonight. O să vindecăm pe cineva aici. I just want you to put your hands up. Vreau numai să ridici mâinile, mâinile în spre cer. Father, right now, Lord, in this place, your presence is here Prezența ta este aici. And Lord, I come și Doamne, vin. Doamne, mă rog pentru puterea vindecătoare a lui Isus să vină peste acest om. Din vârful creștetului până jos. Atinge-te și vine că piciorul genunchiului. Atinge-te de genunchiul lui în momentul acesta. Orice nu este în, în, în, în ordine, mă rog ca tu să aduci înapoi în ordine. Te atinge de el în numele lui Isus. Fii vindecat acum în numele lui Isus. Vindecat. Move your knee. Do you feel something different? Seems ceva diferit. To feel better. Come on, Jesus name. În numele lui Isus. heal right now in Jesus name. Dumnezeu te vindecă. Come on, you move upon it. You bring healing now ați vindecare completă, Doamne. Simți diferit. Da, da, da, da. Ce Spune, ce simți? Ce simți? Nu mai doare așa tare. it doesn't hurt uh, that, Jesus that much. Thank you, Jesus. Îți mulțumesc, Iisus. Father, right now, come on, put your hands together for Jesus. Come Haideți să-L aplaudăm pe Iisus, right now, că El îl vindecă complet. Hallelujah. Hallelujah. There's a, there's a girl here tonight. Există o fată în seara You have something aici. wrong with your eyes. I see you with blonde hair. You're a blonde-haired Ai- lady. ai păr you have blond an eye problem. și ai probleme cu It could be a, a retina, some kind of disease, Ceva problem with uh, your boală eyes. pe retină The sau problem ceva. with your eyes. Who are you? Come Uh, here. Put your hand tu? up. Ai păr blond You've got an eye problem. uh, și ai o, ai, ai Come on, put your ai, ai hand ceva up. boală. Unde, Where are you in this place? așa ca să ridici mâna? Come here, quickly. Come here. I don't know if there's two of you. Haideți, Then haideți, haideți we amândouă. pray twice. I just believe God wants to touch someone with some eye, with these Cred că Dumnezeu vrea ca să atingă pe cineva right now, cu uh, probleme cu ochi. What is it that's wrong with your eyes? Ce, ce e problema um, cu ochii tăi? Am miopie. She, he's got uh, myopia. Okay. What about this? Me too. tu? Me too. Minus six. Uh, are, uh, she's got uh, six see. Uh, at her glasses. Okay. Uh, tu? Astigmatism. Uh, astigmatism uh, at, at the eye but myopia. Dar nu e sigur. Myopy, uh, but it's not for sure. Jesus' name, heal right now. Father, just stretch your hands. Don't Așa in a show. stretch your hands forward. Father, we pray. We take authority right now. Lord, over these eye problems now in dureri de And I lay my hands right now. Heal. I pray heal right now in Jesus' name. Top of her head. Jesus name. Lord, we pray everything come in complete alignment. right să vină înapoi ordine, în You heal some eyes right now. Father, I pray for 2020 Doamne, Lord, I pray that you correct oh, everything. Ochii să revină You bring it into alignment now in Jesus' name. Lord, I pray heal. Your Holy Spirit's here, heal. In Jesus' name. În In Jesus' name. Come on, Jesus, right now. There it is. Take it right now. Heal. Fii heal. vindecat în numele lui Isus. right there. Heal. Fii vindecat în numele lui Isus. Jesus name. În numele lui Come on. În numele lui Thank you, Lord. Thank you, Lord. We believe tonight. God, I believe tonight. We're going to hear the doctor's report. Vom going to come back. There's going to be healing in these fi, ele vor fi vindecate. În numele We believe. Credem asta. Credem asta. Thank you, Lord. Îți mulțumesc, Thank you, Lord. Îți mulțumesc. You're here tonight. Dacă ești aici în seara asta. And you want to leave, your mad at God. What? Listen, there, there's someone here that's mad at God because of their parents' divorce. Este cineva aici care ești ești young man. ești mânios, ești un băiat. You wanted to give up on God. Și ești mânios pe Dumnezeu că din cauza divorțului părinților tăi și ești mânios și ai gata ca să renunți la Dumnezeu, așa ca să te ridici, recunoaște Dumnezeu îți vorbește în momentul acesta. Who are you? ești mânios pe Dumnezeu pentru că ce s-a întâmplat cu părinții tăi, divorțul în care, prin care au trecut. Stand, thank you. Stand to your feet. Thank you for your boldness. Stand to your Mulțumesc. feet. Așa you can stay right there. Stai acolo, you stay right stai acolo, stai acolo. It's okay. Just put your hands up. Așa numai ca să ridici mâinile, mâinile tale sus. Both hands, close your eyes. Așa să închizi ochii. Stand your hands towards this haide, haide să închidem, să tindem mâinile spre right now. Tată, mă rog în momentul acesta. Lord, you break off bitterness. Doamne, mă rog ca Tu să ia orice amărăciune, mânie. Right Lord, I pray for healing. Father, to come upon his heart right now. In Jesus' name. There'll be no more anger. There'll be no more problems. You're going to have grace. God's going to give you favor. You're going to speak into their lives. You're going to bring the good news. There's going to be healing in your voice. your words are going to be like medicine. as you preach the truth. God will help. God will move. Dumnezeu te va come tonight. to heal your heart Dumnezeu vrea să vindece inima ta în numele Lui Isus. În numele Lui Isus. Thank you Lord. Îți mulțumesc, Doamne. Thank you Lord. Thanks for your boldness. Mulțumesc că ai fost, ai fost curajos. Jesus name. În numele Lui Isus. Let me say something tonight. Așa ca să spun ceva în seara asta. God cares about you. Dumnezeu chiar îi pasă de tine. God knows everything about your life. Dumnezeu știe absolut totul despre He knows what's going on in your world. El știe ce se întâmplă în lumea ta. God's an individual God. Dumnezeu e un Dumnezeu individual. He cares for every single one of you. Și lui pasă de fiecare individ. There's nothing that's out of his control. Nu este nimic ce e în afara controlului. There's nothing that he wants to do. Nu este nimic ce el nu poate să facă. God wants you to know tonight. Dumnezeu ca tu să that you're beautiful in His sight. Că tu ești frumoasă în ochii Lui. You've listened to the lies of the enemy. Tu ai ascultat de minciunile lui Satan. And you've said that I'm not beautiful. tu ai spus că nu sunt frumoasă. And you struggle with it inside. Și ai avut probleme în But the Lord would come in the midst of this crowd. Dar Dumnezeu vrea să vină în mijlocul acestor. specifically. Și vrea să spună that you're beautiful in See, He cares about you. He knows what's going on in your heart. He knows what's going on in your mind. And it was right on right now, wasn't I? Eh, Come on, I was speaking the truth, wasn't I? See, God will take a bald-headed man. And bring him all the way from America. America. To stop a service. To tell you that you're beautiful. It's the way God operates. God's in this place. God wants to speak to you too. He's aici. not some stale God. Nu e un acolo He's not some distant God. Nu e un He's not a statue on some Nu e, fireplace. nu e o, o He's pe... alive. El e And He's here. El e aici. And He's moving in this place. se mișcă în And He loc. wants to empower you. El vrea And sa He wants to touch you. El vrea să se atingă de And as we talk about this theme, about this conference, Și în ce vorbim despre această temă, we're talking about conferință, breaking the silence. despre cum anume să rupem Because God wants to do something in Romania. Fiindcă Dumnezeu cred că vrea să facă God ceva în România. God wants to work in you and through you to touch a nation. Dumnezeu vrea să lucreze în tine și prin tine să schimbe o națiune. Something significant in this place. El vrea ca să facă ceva semnificativ în acest loc. And as we begin tonight, I want you to stand to your feet. Și în timp ce începem, aș vrea să ne ridicăm toți în picioare. Every single person. Fiecare persoană. And I want you to extend your hands towards heaven. Să ridici încă o dată mâinile spre cer. And we're going to pray right now. Și ne vom ruga chiar acum. That if there be any hindrances, că dacă ar fi ceva ce ar putea opri anything in this place that would, ar fi ceva în acest loc that would hinder you from getting a personal word from God, care te-ar opri din a primi un cuvânt personal din partea lui Dumnezeu that it be broken off tonight. ca să fie rupt în seara Now, Jesus, Isus, we acknowledge you te recunoaște pe tine. As King of Kings and Lord of Lords. Ca rege al regilor și împărat al împăraților. And we ask you to move tonight. Și cerem ca tu să te miști our lives tonight. Atinge-te de viețile noastre în seara Lord, if there be anything in this place. Dacă ar fi ceva în locul acesta. That would hinder you from moving forward. Care te-ar opri din a merge și a lucra grab a hold of it. Luăm and we bind it. Îl legăm. And we curse it. Îl blestemăm. In the name of Jesus. În numele lui Isus. and repeat after me. Așa să repezi după mine. Say, dear Jesus. Dragă Iisus. Right now. Acum. I ask you to move. Îți cer ca tu să te miști. Come on, say it like you mean it. Spune din toată uh, I ask you to move. Îți cer, Doamne, ca tu să te miști. Upon my life tonight. Peste viața mea în seara asta. You come and change me. Vino și schimbă-mă. You come and speak to me. Vino și vorbește-mi. You come and do a great work in my life tonight. Vino și fă o lucrare măreață în viața mea în seara asta. And Lord, I'm going to lay everything at your feet. Doamne, predau totul la picioarele tale. And I want to leave different than I came in. Și voi pleca diferit de cum am venit. We, and I ask this tonight. Și cer în această in the name seară. of my Lord and Savior. În numele Salvatorului meu. Jesus name. numele lui Isus. Amen. Amin. If you agree with that prayer, Dacă ești de acord cu această rugăciune, aș vrea să... All right, all right, all right. Give him a big okay. hand. Come on, he's worthy of praise. Hallelujah! Hallelujah! Jesus, you're worthy! Tu ești vrednic, Doamne! Come on, Jesus is in the house. Isus e în casa aceasta. Oh yeah! All right, you can be seated. Okay, puteți să ocupați locurile. I'm going to ask you tonight Îți voi cere în seara asta to sit forward să stai puțin mai. to listen to what I have to say. Uh, mai atent, să, să fii puțin mai, nu pe spate, ci chiar să fii atent cu toată atenția ta. I feel the Holy Spirit's given me a word for this conference. Eu cred că Duhul Sfânt mi-a dat un cuvânt pentru această conferință. And I believe it's a word straight from the heart of God. Și cred că este un cuvânt direct din inima lui Dumnezeu. The title of this conference is Breaking the Silence. Titlul acestei conferințe este Ruperea tăcerii. I don't believe that that's just some cute theme. Eu nu cred că este doar uh, ceva drăguț. But I believe that it's a word of God to you as an individual. Și eu cred că e un cuvânt al lui Dumnezeu pentru tine fi, fi, ca și individ. And it's the cry of God for this nation Romania. Și e strigătul lui Dumnezeu pentru această națiune română. But Romania needs God. România are nevoie de Dumnezeu. Romania needs a revival. România are nevoie de o trezire. There's people all over your nation that desperately need to be touched by him. Există oameni în întreaga această națiune care chiar au nevoie disperată ca ei să fie atinși the de el. that God breaks through a nation Și modul prin care Dumnezeu intră într-o națiune is by using his people. e prin a folosi oamenii lui. And God wants to use you. Și Dumnezeu vrea să te folosească pe tine, ca tu să-ți atingi națiunea ta pentru Dumnezeu. And you might be here tonight Și poate că ești aici and you might be saying, I'm too young. și vei spune, "A, ah, puțin cam tânăr. Or he's speaking to the person next to me. Uh, cred că Dumnezeu vorbește no, la listen, persoana I'm speaking to you, buddy. Oh, nu, vorbesc cu tine. God wants to use you. Dumnezeu vrea să te folosească You're going to preach the gospel. Tu vei predica Evanghelia. Listen, he wants to let you know that he is in a hurry. El vrea ca să spună ție că El se grăbește. Și va fi o ungere care vine peste viața ta. Și nu vei putea ca să o, să o înlături. Va începe să ardă în sufletul tău. Și tu te vei ridica. Și vei începe să predici Evanghelia. Și oamenii vor fi salvați. Și Dumnezeu spune, e timpul să fii serios. Ai stat în spate prea mult. And it's the same with every single one of you. Și e la fel cu fiecare dintre voi. Listen, God is in a hurry. Dumnezeu e în grabă. God means business. Dumnezeu e, e bus pe afaceri. There are lives that are at stake. Există vieți care sunt aici there în cumpănă. There are people that are going to hell. Sunt oameni care merg direct în And he's calling upon you. Și te cheamă pe tine. To do significant things for him. Să faci lucruri semnificative pentru And God is going to use you, young lady. Dumnezeu te va folosi pe tine. To touch the children of this nation. Să atingi copiii acestei națiuni. For you had in your heart for a long time. a heart for young kids. For I see you working with kids. With no parents. From broken homes. and hurting uh, homes. And they're going to come to you. And you're going to love them. you're going to put your hands on them. you're going to lead them to Christ. and they're going to grow up and serve God because of you. Come on, guys, God is in this place. Dumnezeu e în locul ăsta. As we begin tonight, I want to tell you the story of a 14-year-old young man. În timp ce începem în seara asta, vreau să vă spun uh, relatarea despre un tânăr de 14 ani. He was used in a mighty way to shape the country of Romania. El a fost folosit ca să să formeze națiunea română într-un mod semnificativ. And while Romania was under communist rule, și în timp ce România era sub conducere comunistă, he was locked up in prison with his father. El a fost legat și pus în închisoare închisoare împreună cu tatălui. There was also another man in the cell that day. His name was Richard Warmbrand. În acea uh, uh, celulă mai era un alt om pe nume Richard Warmbrand. And Mr. Warmbrand was used mightily to bring the gospel into Romania. Și uh, dom, uh, domnul Richard Warmbrand a fost folosit de Dumnezeu într-un mod extraordinar ca să aducă Evanghelia în România. And he paid a dear price. Și a plătit un preț destul de mare. So that you could have the gospel in a free nation. Ca tu să ai uh, această Evanghelie într-o națiune liberă. And one day in particular, Într-o zi, în mod particular, this man and this son were preaching the gospel in a cell. Acest om împreună cu fiul lui predicau Evanghelia într-o celulă. And they begin to turn up the intensity of beating the people for preaching the gospel. Și în acel moment uh, uh, comuniștii au început să bată și mai tare pe oamenii care uh, începeau să predice despre Dumnezeu. And the guards grabbed this man and started sticking red hot pokers into his body. Gardienii l-au prins și au început ca să ia fier, fier încins și, și să îl împungă în corpul lui. And as they began to torture him, he stood up. Și în timp ce îl torturau, s-a ridicat. And he to Și a strigat către gardieni. Și tuturor celor care l-auzeau în închisoare. He says, to live is Christ. To live is Christ. A trăi este Hristos. And to die is gain. Și a muri este câștig. And they begin to whip him. Și au început să-l bate they begin To cut off parts of his fingers. Au început să taie bucăți din degetele lui. And he shouted again to the people. Și a continuat să strige la oameni. You can take my body. Puteți să-mi luați trupul but meu. But you can't touch my soul. Dar nu poți să atingi sufletul meu. And there was nothing that they could do. Și n-a fost nimic ce au, ce au încercat ei să facă. this man from preaching the gospel. Să oprească acest om din a predica evanghelia. They brought out some tin thin snips. What is that? Uh, uh, au început să, să aducă niște uh, foarfece. And they were getting ready to cut his, his tongue out of his mouth. Și erau gata ca să taie limba lui din gură. And he said that he could still preach without a tongue. Și el le-a spus, voi predica și dacă n-am limbă. There's nothing they could do to stop this. Și nu era nimic ce puteau ce au încercat să facă și n-au avut succes. Had an idea. Unul dintre gardieni a avut o idee. Let's torture the son in front of the father. Ce-ar fi să torturăm pe fiul lui în fața lui? And they grabbed the 14-year-old boy. O lua băiețelul de 14 ani. And they brought him in front of this man. Și l-au dus în fața tatălui său. And they began to torture this boy. Și au început să-l tortureze pe acest copil. 14 years old. 14 ani. And they began to whip whip him. Și au început să-l bată cu nuiele. They begin to hit him with boards. Și au început să-l să lovească They cu diferite scânduri. The red hot poker into his body. Și au luat acele fiere încinse și le-au pus în trupul lui. And finally the father broke. Și în cele, în cele din urmă tatăl a fost frânt. Și a spus, opriți-vă! Opriți-vă! I won't preach anymore. Nu mai predic, gata. Leave my boy alone. Lasă băiatul meu în pace. And the little boy turned. Și micul băiat s-a întors și s-a uitat în ochii tatălui său. Și a spus, nu, tati. I don't want to die knowing you were a Nu vreau să mor știind că tu ai fost un laș. the guards took that boy's life. Și uh, gardienii i-au luat viața celui tânăr. Și a fost omorât în ziua aceea în fața tatălui său. Și în fața unui om pe nume Richard Warmbrand. Dar e ceva ce acest băiat de 14 ani a făcut. a Și a dat viața pentru o națiune. a a Și a, produs o tenacitate în viața unui om pe nume Richard Warmbrand. Care l-a cauzat să stea willing to give his life Dacă for băiatul ăsta de 14 ani e gata să-și dea viața lui, I'm willing to give și eu sunt gata să-mi dau viața mea. And he would go the next 14 years. Și a continuat 14 ani. Being imprisoned. Acolo în închisoare. beaten și bătut. Și în cele din urmă a reușit să iasă afară și să predice Evanghelia. Iar tu ai acea libertate de care te poți bucura astăzi. Un tânăr mic broke the silence. A rupt tăcerea. He broke the silence. A rupt tăcerea. He broke the a silence. Rupt tăcerea. By standing up. Prin faptul că a stat for the gospel. în picioare pentru Evanghelie. An impossible situation. O situație imposibilă. Changed by one young man. Schimbată de un tânăr. And tonight I want to talk to you about another man in the Bible. În seara asta vreau să vorbesc despre un alt tânăr din Biblie. His name was Joshua. Numele lui e Josua. Joshua faced an impossible situation. Josua a fost confruntat cu o situație imposibilă. And that is he was going to take the children of Israel. El trebuia ca să ia poporul evreu. 2 million people. 2 milioane de oameni. To cross a river. Să treacă un râu. To go into the promised land. Să intre în țara promisă. And take cities for God. Și să ia să uh, preia uh, să, cucerească orașe pentru Dumnezeu. he Was young, era tânăr. He was inexperienced. N-avea experiență. He was overwhelmed. Era copleșit. It was over his head. Era parcă peste capul lui. Dar el slujea unui Dumnezeu la care toate lucrurile sunt posibile. Și nu s-a uitat la nesiguranța lui, ci s-a uitat la promisiunile lui Dumnezeu. Și a activat cuvântul lui Dumnezeu în viața lui. Și vedem o întreagă națiune schimbată. And when we look at the story of Joshua, Când ne uităm la ce s-a întâmplat cu Iosua, Joshua chapter 6, în Iosua capitolul 6, if you have your Bibles, you can turn there. Dacă ai Biblie, Biblia la tine, aș vrea ca să întorci acolo. And you can lay your Bible across your lap. Și poți să pui Biblia pe, în pe poala And I want to set the story for the, I want to set the stage for this story. Și aș vrea ca să pregătesc puțin uh, uh, imaginea pe, referitor la ce s-a întâmplat. The story in chapter 6 is the story of Joshua taking the city of Jericho. Povestirea în capitolul 6 e povestirea acum Iosua a reușit să cucerească Ierihonul. And for almost 500 years God had spoken to his people about their inheritance. Timp de 500 de ani Dumnezeu a vorbit națiunii lui, despre această moștenire care avea. In 400 years they were in bondage. 400 de ani au fost prinși în captivitate. They lived in Egypt. Au trăit în Egipt. Underneath the control of the Pharaoh. Sub controlul faraonului. Moses would come along. Moise a venit. And he would grab the people. Și el a luat And he would take them into the wilderness. Și a luat și a dus în pustie. And for 40 years. 40 de ani. They would be passive. Au fost foarte pasivi. Somewhat rebellious. Erau foarte rebelioși. Complacent. Și erau mulțumiți cu situația lor. Not willing to move into their inheritance. Nevrând să intre în țara lor promisă. And finally God shows up. Și dintr-o dată Dumnezeu apare. The transition from Moses to Joshua. Tranziția dintre uh, Moise până la Iosua. God speaks to Joshua and says, now is the time. Și Dumnezeu îi vorbește lui Iosua și spune, It's time for you to get up. E timpul să te ridici. It's time for you to get the people. E timpul să iei oamenii. It's time for you to cross the river. E timpul să treci Iordanul. And to start taking some cities. Și să începi să cucerești niște orașe. And when you get over there. Și când ajungi acolo, there's going to be giants in the land. O să fie uriași And there's going to be some battles. Și o să fie niște bătălii. And so people are going to lose their lives. Unii oameni își vor pierde viața. But that's your inheritance. Dar asta este moștenirea voastră. And Joshua Joshua rose up Josua s-a ridicat. and he began to take the charge. Și a început să îi preia această misiune. Și a condus Israelul. Și a spus, astăzi e ziua. A sosit timpul ca să rupem tăcerea. I believe that we're living in a day and an age. Eu cred că trăim într-o într-un veac where God is speaking to his people. În care Dumnezeu vorbește cu oamenilor săi. And he's saying enough is enough. Și el spune destul. It's no longer time to play church. Nu mai există timp să ne jucăm de a biserica. But it's time to stand up. Ci e timpul să ne ridicăm. It's time to get out of your wilderness. E timpul să ieși afară din pustia în care te complacency. Să ieși din locul tău de siguranță, de confort. Și e timpul să te ridici. And it's the time to look look at your inheritance și să te uiți la țara ta promisiu, promisă God, și să începi să o cucerești. God wants to take some cities. Dumnezeu vrea ca să cucerească niște orașe. Dumnezeu vrea să cucerească niște God Wants to take the nation of Romania. Dumnezeu vrea să cucerească națiunea It's A little deal for God. E o, o, o chestiune importantă pentru Dumnezeu. In Psalms 2:8, în, în Psalmul 2 cu 1 cu 8. It says ask of me. Cereți-mi spune and I'll give you nations for your inheritance. Și voi da națiuni ca și moștenire. Why not ask for the nation of Romania? de ce of să nu ceri pentru națiunea română. Why not believe that revival can take place in your De ce să nu crezi că trezirea să aibă loc aici în țara ta? Why not believe that God could use you? De ce să nu crezi că Dumnezeu te poate folosi pe tine? That God could use you. Că Dumnezeu te poate folosi pe tine. You may question that. Poate te pui, pui But pe see, we serve a big God. Dar noi slujim dumnezeu Dumnezeu and God Could touch your life. Și Dumnezeu te poate atinge. One touch of God. O singură atingere din partea lui Pune puterea lui în tine. Și îți dă o gură ca să atingi mulțimile cu el. And you've been wavering with God. Și tu tu te-ai îndoit și ai așteptat. God's really wanting you to know. Dar Dumnezeu vrea ca tu să știi. He's going to touch you with a fresh power. Că el te va atinge cu putere. și va fi o ungere nouă peste viața ta. Ascultă-mă. Before you leave tonight, înainte să pleci în seara asta, there you're going to have an encounter with God. Vei avea o întâlnire cu Dumnezeu. He's going to touch you like you've never been touched before. Te va atinge cum n-ai mai fost atins vreodată. He's going to speak to you like you've never been Îți va vorbi before. cum n-ai mai nu ți s-a mai vorbit din partea lui vreodată. Something's going to shift in your world tonight. Ceva se va schimba în viața în lumea ta astăzi. Count it. It's going to happen. Așteaptă-te, se va întâmpla. And so when we look at this story of Joshua, în timp ce ne uităm la ce s-a întâmplat cu Josua? There's a lot of parallels between the time of Joshua and the time of today. Există foarte multe paralele uh, de, uh, legate cu timpul lui Iosua și generația de astăzi. And every time that God wants to move in a significant way, de fiecare dată când Dumnezeu vrea să facă ceva semnificativ, the enemy always comes in like a flood. Dușmanul totdeauna vine ca, un, ca o inundație. Because the demonic uh, the, the demons of hell fiindcă demonii din iad can sense and feel when God's presence is beginning to move. Simt atunci când prezența lui Dumnezeu începe, începe să se miște. And every time that God brings a deliverer to the land. Și de fiecare dată când Dumnezeu aduce un eliberator într-o țară, every demon of hell is unleashed to stop the deliverer. Ori fiecare demon din iad e, e, e dezlegat ca să oprească acel plan al lui Dumnezeu. When you go back in the Bible, Când tu mergi în Biblie, the word of God came forward. Cuvântul lui Dumnezeu a început să, să fie vorbit. when Moses was born. Și s-a spus că atunci când Moise s-a născut, că a fost un, că vine un eliberator. Pharaoh would hear about the deliverer. Că faraon va auzi de acest eliberator. And so he made a decree to the land. Așa că el a, a făcut o He said kill the babies. Un, un decret prin care omorâți toți copiii, toți din țară. Kill the babies. Omoarăți. And his mom would put him in a little boat, little temporary Mama lui l-a pus într-un coșuleț micuț. down the stream. A început să, să meargă pe râul Nil. Pharaoh's daughter would grab the baby. fica lui Faraon bring him into Pharaoh's house. și îl aduce în casa lui Faraon. Pharaoh would hold the baby. Faraon va This a Uite un bebeluș. It was the deliverer. Era chiar eliberator. Toți ceilalți erau omorâți, But Moses made it. dar Moise a reușit. De ce? Because he was the deliverer for God's Fiindcă el era eliberatorul pentru oamenii lui Dumnezeu. You look at the time of Jesus. Te uiți la vremea lui Isus. Herod gets a word. Irod primește un cuvânt. wise men that the Messiah has been born. oamenilor înțelepți că va veni un împărat. All of a sudden we see the word go forth. Și auzim cuvântul. Kill the babies! Omorâți toți copilașii. Herod wants all the babies killed. Irod vrea toți copiii omorâți. Why? Because there's a deliverer. De ce? De fiindcă există so demonic, un eliberator. So the demonic presence comes once again. Așa că din nou uh, puterea demonică vine din nou. To try to rip off a generation. Să înceapă să distrugă o generație. Din a avea eliberare. Joseph and Mary. Iosif și Maria. They would go to Egypt. Au mers în Egipt. All the babies would kill. Toți copiii au fost omorâți. Isus însă a rămas. Și El a devenit eliberator pentru oamenii Lui. I believe that we're living in a time just like that. Eu cred că noi trăim într-o there's a vreme deliverer in the asemenea. land. Există un eliberator It's în a generation that's being raised. Există o generație care It se happens ridică. to be you. Și se it întâmplă să happens to be fii chiar you. tu și tu And it happens to be you. și, s- și tu. And the devil knows it. Și Satan So he's unleashed his demonic presence. Așa că el a dezlegat upon toate your forțele generation. întunericului. And he begins to put carnality Și începe să pună carnalitate. And put lust. Și pofte. And, and to put greed. Și să pună uh, and to, lăcomie. And to put different poison into your life. Și diferite otrăvi în viața ta. might destroy your generation. Ca să-ți distrugă generația ta. Why? De ce? Because you're a deliverer generation. Fiindcă tu, voi sunteți you're o generație de eliberatori. Sunteți o generație Iosua. so comes. I don't know if you know this or not. Nu știu dacă știți sau nu. But just in the last 10 years alone in Romania. În România, în ultimii 10 ani. 2 million of your friends were aborted. 2 milioane din prietenii voștri au fost avortați. There should be 2 more million young people in Romania today. Ar trebui să mai fie 2 milioane de tineri în România astăzi. They were aborted au fost avortați. Because the enemy wants to steal. Fiindcă dușmanul vrea să fure, vrea să omoare, vrea să distrugă. He wants to rob the deliverer generation. Vrea să fure generația de deliberatori. 150,000 abortions last year alone in your country. Anul trecut 150.000 de avorturi. The enemy is wanting to stop. Dușmanul vrea ca să oprească eliberatorul din generația ta. You've got to understand the enemy wants to stop. Vreau ca să înțelegeți, dușmanul vrea să oprească. His job is to silence you. Și uh, slujba lui este să te reducă la tăcere. He wants you to be quiet. Vrea ca să fii He wants to put fear on your life. Vrea să pună frică în viața ta. He wants to put complacency in your life. Vrea să pună să fii confortabil cu situația ta. Să pună apatie He'll în viața ta. Va face tot ce trebuie sharing your faith. să te țină din a împărtăși He Evanghelia. wants you just to be preoccupied with your life Vrea ca tu să fii preocupat cu viața ta and your needs și nevoile tale wants și dorințele and tale your friends. și prietenii tăi. If he can do anything Dacă poate să facă ceva, să te țină din a împărtăși done altul, his job. Și-a făcut treaba bine. And so the enemy comes to silence. Așa că dușmanul vine să te reducă Jesus la tăcere. Iisus vine să rupă tăcerea. And tonight I want to look at a portion of scripture taken out of Joshua 6. Și aș vrea ca să ne uităm la o porțiune din scriptură luată din Iosua capitolul 6. And I want to share with you in the few minutes that we have together. Și vreau ca să vă împărtășesc în, următoarele minute care avem împreună. Five things that Joshua did. Cinci lucruri care le-a făcut Iosua. In order to deliver a nation. Ca să elibereze o națiune. And I believe that these are more than cute points. Uh, și eu cred că sunt mai mult decât doar niște uh, puncte drăgălașe. I believe that there are scriptural pattern for your life. Eu cred că este o anumită uh, pattern model de, a lui Dumnezeu. That there's a specific biblical pattern that God wants you to follow. Că există un model biblic pe care Dumnezeu vrea ca tu să-l urmezi. It's not an option. Nu e o opțiune. If you're going to touch Romania for Christ. Dacă tu vrei atinge România cu You've pentru Hristos. All five of these trebuie să le faci toate cinci. You can't sidestep any of them. Nu poți să sar peste un pas. This is God's way of doing business. E modelul lui Dumnezeu prin care să să treci la treabă. You want to overcome the devil in your life? Vrei să-l biruiești pe Satan în viața ta? You want to win your city for Vrei să cucerești orașul tău pentru Hristos? Vrei să atingi națiunea ta pentru Hristos? Trebuie să le faci astea cinci lucruri. Aș vrea ca să le scrii. Aș vrea ca să te rogi în timp ce le auzi. Fiindcă eu cred că Dumnezeu te va folosi să atingi o națiune. Primul lucru care l-a făcut Iosua You look at the word of God. Dacă te uiți la cuvântul lui Dumnezeu, in Joshua verse 1, în Iosua capitolul 1, chapter 1 verse 1, capitolul 1 versetul 1, we see something that was inherent to Joshua's life. Vedem ceva ce a fost moștenit de Iosua. Joshua was a God seeker. Iosua era un căutător de Dumnezeu. He wanted to be used by God. El a dorit să fie folosit de Dumnezeu. He was passionate about seeking God. Era pasionat în a căuta pe Dumnezeu. He understood that life was bigger than himself. A înțeles că viața asta e mai mult decât doar nevoile lui. He recognized that he wasn't an accident. Și-a dat seama că nu e doar un accident. And from, the a from a very young age, de la o vârstă fragedă, we see that Joshua spent a lot of time with God. Vedem că Iosua petrecea mult timp cu Dumnezeu. When you look at the book of Joshua, Dacă te uiți la cartea Iosua, you see over 30 different times. Vedem 30 de dăți diferite. It says that the Lord said to Joshua. Că în care spune că Domnul i-a spus lui Iosua. And many other times it says that Joshua said to the Lord. Și în alte uh, locuri spune că Iosua i-a spus Domnului. He had a relationship avea o relație he cu knew if he was going to be effective. El știa că dacă va fi he eficient. Knew that if his life was going to count. Dacă viața lui chiar va conta. That he had to have an intimate relationship with God. Trebuie să aibă o, o relație intimă cu Dumnezeu. In fact, if you go clear back to the book of Exodus. Dacă mergi de fapt până în cartea Exod. In chapter 33 verse 11. Capitolul 33 versetul 11. You find that when Joshua was just a young apprentice. Uh, uh, vedem că Iosua era un ucenic tânăr. He would follow Moses every day. Mergea după Moise Moise în fiecare and Moses zi. Would go into the tent. Și Moise intra în cortul întâlnirii. And the scripture says that the glory of God fell upon him. Și scripturile spun că slava lui Dumnezeu cobora. And see God face to face. Și îl vedea Moise pe Dumnezeu față în față. And that Moses had a relationship with God as if he was a friend. Avea o relație cu Dumnezeu spune Biblia ca și un prieten. And if you look at the scripture, și dacă te uiți în you, versetul 11, you find that Moses brought Joshua with him. Găsești că Moise l-a dus pe Iosua cu el. He knew that he would be a deliverer generation leader. El a știut Moise că Iosua va fi o uh, un lider în generația And lui. And he knew at a very young age that he had better get an appetite for God. Și a știut că la o vârstă fragedă ar fi cazul să aibă so he, o, he would, dorință după Dumnezeu. He would grab Joshua. Și dacă lua pe Iosua, and he would Și aducea în cort. And in verse 33, 11, și în capitolul 33, versetul 11, spune că când slava lui Dumnezeu a venit odată, slava lui Dumnezeu a umplut cortul acela de L-au văzut pe Dumnezeu față în față și spune că Moise s-a ridicat, a plecat din cort. Dar tânărul Iosua a rămas în urmă. He became addicted. A devenit dependent de Dumnezeu. He felt the presence. Simțea prezența. Something touched his life. Ceva i-a atins viața lui. Something filled his spirit. Ceva i-a atins and Duhul lui. He'd never be the same again. Și nu va mai fi niciodată la fel. It wasn't some obligation. Nu era o obligație. Oh, I gotta sit down and pray for five minutes. Nah, trebuie să stau să mă rog 5 minute. He could give a he could give a rip about his watch. I mean, forget the watch. Nici nu-i păsa de ceas. Forget time. să hai să uităm de, de, de timp. If you're going to be a deliverer generation, dacă vrei să fii o generație care să libere, dacă vrei să eliberezi uh, și să atingi națiunea ta, if, if you're going to turn your school around for Christ, dacă vei schimba școala ta pentru Hristos, if you're going to reach your friends and neighbors for Christ, dacă vei atinge prietenii tăi și, și vecinii tăi pentru Hristos, you'd better become a God seeker. Ar fi cazul să devii It better become the number one thing in Ar trebui să fie numărul unu în viața ta. It's got to consume you. Preocuparea numărul unu ar trebui să te consumă, să, să ardă în tine. That you just can't wait to hang out with the King of Kings and the Lord of Lords. Să nu mai poți să, să, să, să abia aștept să petrești timp cu Dumnezeul Dumnezeilor. Și să lași slava Lui să vină peste tine. So guys, I am addicted to God. Eu sunt dependent de Dumnezeu. you're going to be a God seeker, dacă vrei să fii un Dumnezeu, you have to seek after him. Va trebui să-l cauți pe Just el. as much as you want him to seek after you. Așa cum vrei ca el să te caute pe tine, caută tu pe el. If you're going to touch your nation, dacă vei atinge națiunea ta, the first thing that you need to do, primul lucru care trebuie să faci, you need to commit yourself, este să devii, to saying, God, I'm going to seek you. Să te, te, te, uh, devotat în a-l căuta pe Dumnezeu. You guys, let me be honest right now. Hai să fiu sincer cu voi. How often do you pray? De cât de des te rogi tu? What's your prayer life look like? Cum arată viața ta de rugăciune? How many seconds did you even give to God this week? Câte secunde i-ai dat tu lui Dumnezeu săptămâna Forget asta? minutes, I'm talking about seconds. Hai să uităm minute, vorbim secunde. The average young person in Romania uh, Tânărul uh, me, uh, în medie în România spends less than seven minutes a week in prayer. Petrece mai puțin de șapte minute pe săptămână în rugăciune. And we wonder why the country is in the condition that it is. Și te miri de ce țara e în condiția în care este. You'll never change your generation. Nu vei schimba generația ta. You're never going to turn your cities around. Nu o să schimbați until you get your face before God. Până nu caut, pui fața înaintea lui Dumnezeu. And you say, God, I'm serious about și this. spui, Doamne, chiar serios. God, I'm serious about this nation. Doamne, chiar serios. God, I want you to touch my life. Doamne, vreau ca să atingi viața God, mea. God, I want you to move in my life. Mișcă-te în viața mea. God, I'm going to seek you voi căuta. Trebuie să fii însetat după el. Trebuie să fii uh, înfometat după el. Trebuie să-L cauți pe Dumnezeu. Dacă vrei ca să se miște în orice domeniu din viața ta. But keep in mind this. Dar ține minte asta. That when you seek him, când îl cauți, he's going to seek you. El te va căuta pe tine. And this is what will happen. Listen. Și asta se va întâmpla. Ascultați. He'll speak to you. El îți va vorbi. And he'll start telling you crazy stuff. Și va începe să spună niște uh, chestii care îți vor părea nebunii. I believe the reason why God spoke to you, young lady. Eu cred că motivul pentru care ți-a vorbit ție, Because you've been asking God to speak to you about your life. E fiindcă tu i-ai cerut Dumnezeu să-ți vorbească despre viața ta. And I don't know anything about you. Nu știu nimic despre tine. But I feel that you in your prayer time. Eu știu că tu în timpul tău de rugăciune. That you seek Him că-l cauți. And you have a deep relationship with him. Și ai o relație adâncă cu el. And if I was to look in your Bible, that is probably all marked up. Și dacă m-aș uita în Biblia ta 100% că e și subliniat. Ai și, și uh, uh, jurnalul tău scris cu diferite idei. And I didn't, I didn't see any of this. Nici n-am văzut astea. But the pages are filled with thoughts and tears. Dar aceste pagini sunt pline cu idei și lacrimi. The reason why God spoke to you? Și motivul pentru care Dumnezeu ți-a vorbit ție este că tu vorbești cu El. And he recognizes that he can use you. Și el își dă seama că te poate folosi. Because you care about him. Fiindcă îți pasă de, and because you love him. Fiindcă îl iubești. And because you want him. Și că îl vrei. And you had no idea. Și n-ai nicio idee. When you walked in here tonight. Când ai venit în seara asta. That God was going to give you a big vision. Că Dumnezeu îți va da o viziune mare. See, when you, when you seek God, Când îl cauți pe Dumnezeu, He's going to seek you. El te va căuta And what he's going to do, și ce va face? he's going to give you dreams beyond your wildest imagination. care uh, eh, eh, excedă uh, eh, chiar imaginația He's ta. able to do exceedingly abundantly above all that you could ever ask or E capabil think. să facă mai mult decât îți imaginezi tu he sau said, te gândești tu. He says that his thoughts are not your thoughts. Biblia spune că gândurile lui nu sunt gândurile tale. His thoughts are higher than your thoughts. gândurile lui sunt mult mai înalte decât gândurile tale. Speak to him, și în ce tu vorbești cu el. And you begin to seek him. Și începi să-l cauți pe el. He gives you a vision for your life. Îți dă o viziune pentru viața ta. And oftentimes the vision's huge. Și de multe ori viziunea e imensă. It's so big. E atât de mare. You just think that maybe you're missing it. Uh, poate te gândești, mă, poate n-am înțeles corect. How could God use me to touch a nation? Cum ar putea Dumnezeu să mă folosească pe mine să ating o națiune? How could God use me to turn my school around? Cum ar putea Dumnezeu folosi pe mine să întorc? I'm just a normal person. Sunt doar o persoană normală. God says, yeah, but you're a God seeker. Și Dumnezeu spune, da, dar tu mă cauți. So the first thing you need to do is seek him. Primul lucru care trebuie să-l faci, trebuie să-l cauți pe el. Him, dar când îl cauți, numărul doi. you got to have faith Trebuie să ai credință. Why? Because the vision De ce? Fiindcă that he viziunea gives you care ți-o dă will be bigger than yourself. va fi mai mare decât tine. If you can get your mind around what you think you're supposed to do naturally, Dacă în lumea, în, în uh, lumea naturală poți să înțelegi ce vrea Dumnezeu să facă cu you haven't heard from God yet. e clar că n-ai auzit din partea lui Dumnezeu dacă o Because the înțelegi cu plan mintea of ta. God for your life Fiindcă planul lui Dumnezeu pentru viața ta is bigger than you. e mai mare decât tu ești. D.L. Moody said, D.L. Moody a spus. He said if God's your partner, Dumnezeu e partenerul tău. Make your plans big. Uh, atunci el va face planurile tale mari. Because God wants to use you to do great things. Fiindcă Dumnezeu vrea să te folosească să faci lucruri mărețe. Lygia, you have a heart for worship. Ligia, ai o inimă pentru închinare. And I believe that the songs that you write și cred că cântările care le scrii are going to not just touch a nation, but nations. Nu numai vor atinge națiunea aceasta, ci națiuni. God sees your heart. Pentru că Dumnezeu vede inima ta. And even as you begin to just play the piano, și în timp ce vei cânta la pian, the presence of glory and the God prezența și gloria lui Dumnezeu va cădea peste tine. Take that anointing și Dumnezeu va lua ungerea aceasta And it's going to touch nations. Și umilința care o ai Your și va atinge națiuni. Uh, cântările tale vor fi cântate în diferite limbi. It's bigger than you. E mai mare decât tine. And even in your own life. Și chiar în viața ta. You think that's too big. Crezi că e prea mare. Why me? De ce eu? It's because that's the kind of God we serve. Fiindcă acesta e Dumnezeu pe care noi slujim. Visele Lui și planurile Lui sunt imense. Because with Him, Fiindcă cu El, all things are possible. toate sunt posibile. See, we go back to our story with Joshua. Mergem înapoi la Iosua. The very first city that they're supposed to take. primul oraș care ei trebuie să-l să cucerească. Joshua, îi spune lui Iosua, you're going to have to do a couple things. Va trebui să faci câteva lucruri. The first thing is you got to get 2 million people to agree on the same thing. Uh, va trebui să-i convingi pe cei 2 milioane de oameni să fie de acord cu ce îți voi spune să faci. I can't even get my wife and son to agree upon the restaurant we want to go to. Eu nici nu pot să-i conving pe soția și pe fiul meu la ce restaurant să mergem. He wants to go to McDonald's. El vrea să meargă la McDonald's. My wife wants to go to to uh, Uh, Taco Del Mar. Soția mea vrea să meargă la Taco Bell. Taco Bell. Two million people. Două milioane de oameni. To all agree. Toți să fie de acord. That we're going to cross a river. Că vom trece un, and un râu. we're going to march around the city. Și vom uh, vom the, umbla în jurul vom mărsări în jurul uh, în jurul uh, unui oraș și zilele vor cădea. It's it's a miracle. E o minune. It takes faith. E necesită credință. There's no way he could do it on his own. Nu putea el să facă asta de unul singur. Think about it. Gândește-te puțin. And then he says, Apoi spune, you got to pack your stuff. Trebuie să vă împachetați. Because you're not going to go back over the river. Fiindcă nu o să treceți înapoi peste Iordan. Once we cross, odată ce trecem, you bring everything with you. Luați totul cu voi. Because there's no looking back. Fiindcă nu o să te mai uiți înapoi. Now stop and think about that for a second. Așa numai să te gândești puțin. There were over one million ladies. Erau pe, normal, un milion de domnișoare, doamne, that, that had to pack their stuff. care trebuie să-și pachet, împacheteze totul. Now listen, I just went on vacation with my wife. Tocmai am venit dintr-o vacanță cu soția mea. And we went to Hawaii. Am mers în Hawaii. For me, pentru mine, I pack in five minutes. Eu mă împachetez 5 minute. One speedo, uh, un speedo, one t-shirt, și da, un tricou, bag, arunc înăuntru. Zip it up. <laughs> I'm ready for the sun. Okay, și gata să plec. I don't soare. wear a speedo, just kidding. Nu, nu, nu, nu, nu folosesc speedos. Thank you for no one laughing. Ok, <laughs> mulțumesc că nimeni râs. In America that would be funny. În America ce am spus ar fi fost uh, funny. So you don't laugh at my jokes. Dacă nu râdeți la glumele mele, I don't laugh at your skits. Nici eu nu o să râd la scenetele voastre. Uh. <laughs> da, sleep, sleep the buyer, sleep the buyer. Yeah, okay, better. Blame it on Colleen, of course. My wife! Soția mea. Took five days to pack. I-a ținut cinci zile să se împacheteze. Two suitcases. Două valize. We're only gone seven days. Am plecat doar șapte zile. She had 20 pairs of shoes. Avea 20 de perechi de pantofi. She had uh, sweaters for snow. Avea avea plovere pentru iarnă. She had shorts. Avea uh, pantaloni scurți. Avea pantaloni lungi. She had dresses. Avea rochițe. She had jewelry. Avea uh, diferite uh, bijuterii. Three different kinds of hair straighteners. Trei tipuri de uh, îndreptători de păr. And now Joshua și vine Iosua. is going to have to take a million ladies like my wife. Va trebui să ducă un milion de, de doamne ca soția mea și să le împacheteze. I just want to do the math for a second. Vreau puțin ca să ne gândim la matematică. The average lady Uh, uh, doamna uh, uh, în medie in that particular day prob- ziua respectivă, probabil, probably had about 50 pounds of stuff. Avea probabil vreo 25 de kilograme Now, de lucruri. Maybe Mona Lisa 100 pounds. Poate că Mona Lisa avea 150 de kilograme. Dar hai să zicem așa, uh, în medie, 25 de kilograme. 1 million pounds. Ne gândim, un uh, miliu... Excuse me. 1 million people uh, un milion de doamne, one million ladies, uh, do domni, doamne și domnișoare, 50 pounds, uh, 25 de kilograme, 50 pounds. Uh, cu alte cuvinte, 25 de milioane de kilograme. One youth fan. What? One youth fan. Un uh, youth fan. Youth fan. Van. Ah, uh, un uh, <laughs> un microbus pentru pentru tineri can fit 20 suitcases. Poate să uh, să țină să conțină 20 de valize. In order to just get the women stuff across the river. Doar să treci chestiile care a, a femeilor uh, peste râu. It would take 50,000 youth fans. Ar fi nevoie de 25.000 de microbuse doar in, să treacă. In other words, a van bumper to bumper, cu alte cuvinte, microbuse, between una lângă cealaltă. Between here and Bucharest. Până de aici până la București, ar, atât așa de lung ar fi coloana. Over 600 kilometers of vans. 600 de kilometri de de microbuse. Carrying 50 million people, 50 million pounds of women's stuff. Care care 25 de mii uh, uh, de, de milioane de uh, kilograme de chestii de femei. I'm talking about a miracle. Vorbim despre o minune. Joshua, Josua, he's got to get all this stuff across the river. O trebuie să ducă toate aceste lucruri peste râu. He's got to get them all to agree. A, a trebuie să-i convingă pe toți să fie de acord. They got to pack. Trebuie să se împacheteze. They get to the river. Ajung la râu. I don't want it to get wet. Dar nu vreau să mă I don't want mud on my toes. Nu-mi place ca să am acolo. And he's got to get them all across. Și trebuie să-i conducă pe toți. Miracle. Minune. Then they finally get to the other side. În cele din urmă trec And pe cealaltă parte. He says, you see the city. Ați văzut orașul, le spune? Walls are 30 feet high. Uh, uh, uh, uh, Zidurile sunt înalte de 10 metri. The walls are wide enough to have chariot races, six chariots wide on Zidurile the top. sunt atât de late încât pot să aibă șase care de luptă, una lângă cealaltă, pe, pe, așa de groase erau. And God says to Joshua, și Dumnezeu îi spune lui Iosua, You're not going to get a cannon nu o să luați niciun fel de tun, no tanks, fără tancuri, no bazookas, fără bazucas, no guns, fără puști, nothing. Nimic. What you're going to do Ce o să faceți voi is you're going to be quiet. O să fiți tăcuți. That was the biggest miracle. Asta a fost minunea cea mai tare. Women quiet for six days. Femei să facă liniște <laughs> șase zile. This was a big miracle. Asta a fost o minune. Whoa! Mare minune. We're talking about faith. Vorbim despre credință din nou, să nu uitați. And for six days, șase zile, they would be silent. Să tacă. And they would walk. Și să umble. And on the seventh day, a șaptea zi, they would mark seven times. Uh, urma ca să înconjoare de șapte ori. And the Bible says, și Biblia spune, that on the seventh day, că a șaptea zi, break the silence. Trebuia să rupă tăcerea. Says shout să strige. Blow the trumpet. Să, să sufle din, din, that, din trompetă. Și când faceți asta, acele ziduri vor cădea jos. You'll run in, veți merge înăuntru și veți cuceri orașul. All of that Toate astea took faith. era, aveau nevoie de credință. When I preach to you tonight, când vă vorbesc în seara asta, and I say that you're called to take a nation, când eu îți zic ție că tu ești chemat să iei o națiune, your logical mind says, mintea ta logică îți spune, Not me. Nu, nu eu. I can't. Dar nu pot We eu. can't. Noi nu putem. That's not faith. Aia nu-i credință. The reason it's so big Motivul pentru care e atât de imens acest vis. And the reason why Joshua was told to put nothing in his hands. Și motivul pentru care Iosua i s-a spus să nu pună nimic în mâinile lui. It's because God wanted to show Joshua he had nothing to do with it. Uh, a vrut Dumnezeu să-i demonstreze lui Iosua că el n-avea nimic de a face cu victoria aceasta. And the reason why he started with Jericho, și motivul pentru care a început cu Ierihon the toughest of all the cities, era cel mai greu din toate cetățile. He wanted to show him that nothing was too big. A vrut să arate lui Iosua Dumnezeu că nimic nu e prea mare pentru Dumnezeu. no matter whatever wall was in front of you, Indiferent ce ziduri vor veni în fața lor. no matter whatever you face in the days to have, indiferent de ce urmează tu să, să confrunți în, ziu, în viața ta. if I can make those walls fall flat, Dacă eu pot să fac zidurile alea să cadă jos, And take that city with no dacă tu poți să iei acel oraș fără arme, anything beyond a piece of cake. orice ce urmează e doar fleac. You want to break the silence? Vrei să rupi tăcerea? You got to be a God seeker. Trebuie să cauți pe Dumnezeu. And when he speaks to you, și când El îți vorbește, you had better have faith. ar fi cazul să-L crezi și să ai credință în El. The third thing Al treilea lucru that you see that Joshua had, care Iosua l-a avut is he not only had a, a passion to seek God, nu numai că a avut o pasiune să urmeze pe Dumnezeu, faith, nu numai a avut credință, but he had obedience. dar a avut ascultare. Prompt, implicit obedience. A avut o ascultare promptă. Joshua was, was given implicit instructions. Lui Iosua i s-a dat instrucțiuni foarte clare. He said you march at this pace. Veți, ur, veți merge la pasul acesta. You put the army here. Veți pune armata aici. You put the priests here. Preoții aici. You put the ark here. Uh, uh, și chivotul legământul aici. Army behind here. Și apoi armata aici. You only march one time. Mergeți doar o singură dată pe zi. Everything was in detail. Tot ce le-a spus Dumnezeu era detaliat. Ca și Dumnezeu a He văzut tot. didn't have the privilege to make up his own plan. El, Iosua n-a avut privilegiul să-și facă planurile lui. Imaginați-vă dacă Hey, ar I'm fi not spus lui Dumnezeu. march today. I'm too tired. astăzi n-am chef să mă duc să mărșelez. o să stăm aici. Hey, no trumpets. Uh, fără trompete, We're Doamne. Not blow a trumpet. Cine o să... We're gonna get out the lead guitar. Da, uh, da, nu, nu, o să, nu o să folosim trompete, vom lua chitara. to make up his own plans. Putea să uh, spună și să aibă planurile lui. But you find every time you want to do your way. Dar Africa, de fiecare dată când tu vrei să faci lucrurile cum uh, vrei tu, uh, what? You'll miss God's way. Vei pierde calea lui Dumnezeu. Listen, I remember hearing a very tragic story. Uh, ții minte când am auzit o povestire foarte tragică. About a 16-year-old young man. Who is 16 here tonight? Cine are aici 16 ani? Un tânăr, e vorba despre un tânăr de 16 ani. 16-year-old young man. Un tânăr de 16 ani. You 16? Come 16 here. ani? Haide. Come here. Haide. This is a true story. Povestea adevărată. There was a young man like this guy. Era un tânăr ca și băiatul acesta. He was the leader of his youth group. Era liderul uh, tineretului lui. And for most of his experience he followed God. Și pentru majoritatea experienței lui îl urma pe Dumnezeu. But one day in particular. Dar într-un moment 12. He decided. A decis. To go out with his buddies. Să meargă... Hey, uh, come here. Oh, stai, stai, stai. A decis să meargă cu prietenul undeva. Some friends from school. Niște prieteni din școală. He said, listen, you're always doing that church thing. Uh, și prietenii uh, uh, i-a spus, a, tu totdeauna faci chestiile la la biserică. Te rogi, citești Biblia tot timpul. But you're 16 now. E 16 ani, mă. It's your birthday. E ziua ta. Why don't you come out with us? Hai cu noi, Let's petrecem. Hai să petrecem diseară. So he decided to go out with his friends. Și a decis să meargă cu prietenii lui. His friends got him drunk. Uh, prietenii lui l-au îmbătat. And then he told his friends, și el i-a spus prietenilor he really wanted to go home. Vreau, vreau să merg said, acasă. No, we're not done yet. Și spus, încă n-am terminat. So we got one other present for you. Mai am încă, avem un cadou pentru tine. And they went out and they found a prostitute. Au mers și au găsit o prostituată. Says, tonight we're paying for this girl. Uh, în seara asta noi plătim pentru fata tonight, asta. You get the party. În seara asta tu you o să petreci. Și o să o pierzi virginitatea. O să te culci cu fata asta. She'll give you the night of your dreams. Și o să-ți dea o, o, o noapte de visuri. He'd wake up the next morning. Se trezește a doua zi. Feeling real bad. Se simte rău. No one in the bed beside him. Uh, nimeni nu era în pat lângă el. The lady must have left in the middle of the night. Uh, prostituata probabil a plecat în timpul nopții. And written on the mirror in the hotel room. Și a scris pe oglindă în hotel. With her lipstick. Cu uh, rujul ei. Were these words. Erau cuvintele acestea. You got my AIDS. Tu ai SIDA de la mine. I got your wallet. Eu am portofelul tău. Two years later on his birthday. Doi ani mai târziu, de ziua lui. years old la uh, 18 ani. This young man would drop dead. Tânărul acela moare din cauza sidei. Why? De ce? He thought he'd do life his way a decis să facă viața cum vrea el. He was A crezut că e invincibil. He thought God would forgive him. Thank you. A, mersi mult. A, a crezut că Dumnezeu îl va ierta. He thought, well, what's one little sin? Și s-a gândit, oh, ce e un, un singur păcat? What's really going do? Ce, ce, uh, ce va face Dumnezeu? I mean, I can, I can go have sex once. Pot să am și o sex God odată. Forgive me. Dumnezeu să mă ierte. I can go get loaded once. Pot odată să mă droghez și să beau odată. Uh, a meu are un demon. Baterie, băieți. Uuu, era să lovești pe Ligia. Shandai. Now I'm real hot. Acum e, e prea tare. E diavolul. Uh, nu-i place ce urmează să spun acum. Guys, let me say this. God is calling a generation. Dumnezeu cheamă o generație To to to be obedient what He tells you do. să fie ascultătoare de ce îți spune El ca să faci. Dacă nu-L asculți, s-ar putea să te coste viața. You gotta seek God. Trebuie să-L cauți pe Dumnezeu. You gotta have faith. Trebuie să ai credință. You gotta be obedient. Trebuie să fii ascultător. You gotta Danny, Danny. Danny. turn my microphone down a little bit. It's real loud and humming. I know you guys are real into the notes, but. <laughs> Are you guys with me so far? Mă înțelegeți ce spun până acum? This is an easy way. Asta e o cale ușoară. But it's the only way. Dar e singura cale. It's what God is calling your generation. E ceea ce Dumnezeu if te cheamă ca și generație. Truly take a nation, dacă vei lua generația ta, if you're going to break the silence, dacă vei rupe tăcerea, you're not going to do it by just screaming. Nu o să faci doar strigând. The, the devil doesn't care how loud you scream. Diavolul nici nu-i pasă cât de tare strigi. He doesn't care how much you dance and jump up. Nici nu-i pasă cât de tare sari în sus. Power comes in your life. Puterea vine în viața ta. Through seeking God. Prin faptul că cauți pe Dumnezeu. Faith, având credință. And by being obedient. Și fiind ascultător. And number four, și numărul 4. By living holy life. Trăind o viață sfântă. I want you to hear me for a second. Așa ca să mă ascultați. Joshua was told. Iosua, lui Iosua i s-a spus. When you go into that city. Când mergi în acel oraș. You kill everything. Omoară tot. Every woman, fiecare femeie, fiecare copil, fiecare animal. You kill everything. Omoară tot. All of the gold, tot aurul, all the precious silver, orice, uh, you give it back to God. orice argint îl dai lui Dumnezeu. He says, you're going to take nothing. Tot să iei nimic. Now listen to me. Ascultă-mă. The reason why God told Joshua is that. Motivul pentru care Dumnezeu i-a spus Iosua asta. There was to be no mixture. Era să nu fie nicio uh, Nicio combinație. No enticements. Nimic Nothing in the world that would distract them from their purpose. Nimic în lumea asta care să-i distragă de la scopul lor. And see if the devil can't make you bad. Dacă diavolul te poate face rău, he'll just distract you. O să-ți distragă atenția. He'll have you search out good things in exchange for God things. Va, va încerca ca să te facă să, să te convingă să cauți lucruri bune în schimbul lucrurilor perfecte a lui Dumnezeu. Now, I'm not saying you can't have fun. Nu spun că nu trebuie să ai nici deloc distracție. Eu nu spun să nu mergi la film. I am not saying that you can't listen to music. Nu spun să nu asculți la muzică. But if those things become between you and God, Dar dacă acele lucruri intră între tine și Dumnezeu, they become a real problem. atunci devin o problemă. But what happens when you allow them into your life? Ce se întâmplă când le lași în viața ta? You begin to compromise. Începi să te compromiți. You compromise in your prayer. Te compromiți în timpul tău de rugăciune. You compromise in your Bible reading. Te compromiți în timpul tău de citire a Bibliei. Te compromiți în gândirea ta. And what used to be untouchable. Și ceea ce înainte era pentru tine de neatins, încep să lași. you begin to touch. începi să atingi și începi să îmbrățișezi. Și Satan te are. Do you want, you want to know why there is no power in the church today? Știți de ce nu este putere în biserică astăzi? It's because there's a lack of holiness in a generation. Fiindcă generația aceasta lipsește, în generația asta lipsește sfințenia. God wanted Joshua to see. Dumnezeu a vrut ca Iosua să știe că puterea lui Dumnezeu urmărește sfințenia. Lack of power, lipsă de, pute- lack of de sfințenie, lipsă de prezență. Lack of presence, lipsă de prezență, lack of power. lipsă de putere. But we've allowed these things into our lives. Dar am le-am permis acest lucru în viața noastră. Do you know that 34% of born again Christians in Romania? Știți că 34% din creștinii născuți din nou din România are having sex with their boyfriend or girlfriend. Au sex cu prietenul sau prietena lor. Some of you in this room are having sex with your boyfriend. Unii dintre voi din sala aceasta aveți sex cu prietena sau prietenul vostru. Over 25% of you guys sitting here tonight. 25% din voi băieți care stați aici. You're on the computer looking at pornography sunteți pe calculator și vă uitați la pornografie. And you know who you are. Știi cine ești. And you wonder why there's no power in your life. Și te gândești dar, și te întrebi de ce nu este putere în viața mea. You wonder why God is distant. Te întreb de ce este Dumnezeu așa de distant de mine? It's because you've got other lovers in your life. Fiindcă ai anumite ai anumiți poluanți în viața ta. 36% of you are drinking occasionally. 36% din voi beți alcool din când în când. About 22% of you are doing drugs of some sort. 22% din voi uh, face, uh, folosiți droguri de diferite variante. I'm, I'm talking about Christians. Vorbim despre creștini, stai. I'm talking about young people that say that they serve God. Tineri care ei spun că îl slujesc pe Dumnezeu. And there's mixture in your life. Și există com, uh, uh, mixtură în viața ta. And so you look at church. Te uiți la biserică. And you say there's no God. Și spui, ah, nu there's no Dumnezeu. Presence. Nu-i prezența lui Dumnezeu. And you blame it on him. Și dai vina pe el. When the problem is you, not Când him. problema ești tu, nu el. See, because he wants to show up. El vrea ca să apară. He wants to move in a way. El vrea să se miște într-un He wants to take a nation. El vrea ca să ia o But he looks down and he sees sin. Dar se uită jos și vede păcat. Și spune, oh, nu pot să-i folosesc pe aceea care, care ei se, se uh, combină cu lumea. Even in the Bible, Chiar și în Biblie. The guy named Achan in this story. A fost un, un om pe nume he Akan. Was the only guy to take some stuff. Era singurul care a luat and ceva he lucruri. Hid it under the tent. A ascuns sub cortul lui. 36 people lost their life 36 de oameni au murit din cauza ce a făcut el. And God pointed him out. Și Dumnezeu l-a scos la iveală. L-a scos în fața întregii națiuni. Și l-au pietruit până la moarte. Din cauza lisei de sfințenie în viața lui. Look at me eyeball eyeball to eyeball. Uitați-vă toți ochii la mine. You ever want to see this nation touched for God? Dacă vreți să vedeți națiunea asta atinsă de Dumnezeu. Get rid of the worldly enticements and entanglements in your life. Scoate orice lucru lumesc din viața ta, orice fel de legături lumești din viața ta. You remove that? Scoți asta? God can show up. Dumnezeu vine. It even comes down to the clothes we wear. Chiar vine și până la hainele care le purtăm. I mean, we get so caught up on how we look uh, devenim așa de preocupați cum arată. And am I cool enough? Îs cool? And am I wearing the right shoes? Port pantofii perfecți? Am I wearing the right jeans? Port uh, uh, jeans perfecți? And do I have the right emblem on my și, uh, sheet? <laughs> Am, am aici emblema corectă aici pe And so bucă. You, look, you look at this. Și te uiți la asta. And you measure how cool I am. Și măsor cât de cool sunt eu. By what's on this pocket. Prin ce ce scrie aici pe pe buzunarul ăsta. What's up with that? Ce cu chestia asta? The challenge is, provocările is that we think that the people that make all of these things e că ne gândim la oamenii care fac chestii din astea that they actually care about us. că le, chiar le pasă de noi. When really all that they want is your money. Când de fapt toți oamenii care te în, în, încurajează să folosești aceste lucruri, ei vor numai banii tăi. I read an interesting statistic. Am, am citit o statistică interesantă. And that statistic is that in America, Și statistica este că în America, stupid Americans, uh, noi, uh, uh, americanii cei proști, we spend 225 million US dollars a year cheltuim 225 de milioane de dolari pe an pentru reclamă la mâncare de, de câini. And we try to tell the dog owners și încercăm să le spunem cei care au câini that their little rat dog Fifi că uh, uh câinele lor Fifi likes Alpo îi place Alpo better than pedigree. Mai mult decât pedigree. And so they show these little commercials. Așa că arată aceste uh, uh, reclame. Where they've got Alpo in one box. Au Alpo într-un ă, într-o farfurie. Pedigree in another bowl. Și Pedigree în cealaltă farfurie. And then they let Fifi into the room. Și lasă pe Fifi să vină în cameră. Little pink ribbon. Și are are de asemenea și uh, o mic uh, Fifi, uh, așa Fifi și comes Fifi over and vine, smells the one bowl. Și vine și miroase prima farfurie. doesn't like it. Nu-i place. Goes back over. Merge puțin mai departe. Smells the Alpo. mi, miroase puțin alpo și or, oh, mănâncă acolo tot. What they didn't tell you, ce nu ți-au spus they haven't fed Fifi in six days. e că nu i-a dat de mâncare lui Fifi And de 5 zile. Și nu ți-au spus că au pus uh, benzină pe cealaltă, so Fifi would eat this one. așa că Fifi să mănâncă pe cealaltă. But I'm here to tell you, there's no difference between Alpo and Pedigree. Dar eu sunt aici să spun că nu este nicio diferență dintre Pedigree și Alpo. There's no difference between the kind of pants you wear. Nu este nicio diferență între tipul de, de, uh, de blugi care îi porți sau, sau tricouri, fiindcă nu te definește asta cine ești. And so when it comes to dog food, Așa că când e vorba de mâncare de, de câine, I want to let you know that there's no difference between Alpo. Vreau să mă asigur că nu este nicio diferență între Alpo și pedigree. Can I get, taste the same. Uh, Augusta la fel. Can I get my Bible so, out? Would you would you help me punch? Uh, just punch. So I want to show you that they taste the same. Vreau ca să vă arăt clar că gustă, au același gust. This, this is Alpo. Asta e Alpo. Okay. Oh, Jesus. Okay. Come here, son. Vino numai puțin. Come, come <laughs> tu, tu, tu. I'm not going to ask you. I want you to smell that. Vreau numai ca să miroși. What do you think? Ce crezi? You ready? You got your spoon? I got my spoon. This, this is Alpo. Asta e Alpo. Pardon. Pardon. It's bad. It's bom. It's good, huh? Não, não, estou bom. Apple! Apple ah, chama bom. Pretty good, isn't it? Não, isso é bom, sabe? You thought it was bad, huh? Ai, ah, que isso que ele ama, daí bom. Tastes pretty good. Arranja ah, bom. Capateu. The reason I have him helping because I don't want you to think that I did what the people did. Uh, I didn't understand that. Oh man. Oh. Did you swallow? Yeah. Oh. Pedigree. Pedigree. Trecem la pedigree. Jesus, É por mai mult, să nu așa. Eat with the big boys. Ah, <laughs> mănâncă cu băieții mari. Oh yeah! Oh! That so handsome. Thank you, buddy. Give him a hand. Mersi. Hai să aplaudăm pe Dennis. Alpo. Alpo. Pedigree. Pedigree. No difference. Nici o diferență. I don't know. Ce ai zis? Că nu te auzit. If you would be a dog, you would feel the difference. Why don't you come and eat then? Hai aici să te văd, cum mănânci. Gură mare! Curaj zero. Come play with the big boys. Hai și joacă-te cu băieții mari. <laughs> Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. I do all that to drive home one point. Am făcut toată asta ca să vă conving de un lucru. Is everything that you're giving your life to try to make yourself something. Tot ce tu faci ca să îți dai viața ta pentru ca să devii cineva. Is as sick to God as me eating dog food is to you. E așa de uh, dezgustător pentru Dumnezeu cum este pentru voi că eu, că eu am mâncat mâncare de câine. God is calling us to a time of holiness. Dumnezeu ne cheamă la un timp de sfințenie. Și ultima din cele cinci. Trebuie să-L cauți pe Dumnezeu. Trebuie să ai credință. Trebuie să fii ascultător de ce, tot ce spune Dumnezeu. Trebuie să trăiești o viață în sfințenie. Și numărul cinci. You you better act upon what he tells to do. Ar fi, bine, ar fi cazul să treci la acțiune atunci când El spune să faci. You be an activator. Trebuie să activezi. Joshua, Iosua, after all that he was told, după tot ce i s-a spus, says that he finally stood up. Spune că el s-a ridicat. He got the people. A luat oamenii. They shouted. Au strigat. They marched. Au And they took a city. Și au cucerit orașul Ierihon. And they took a nation. Și au, cu, au cucerit o națiune. Listen to me, they acted upon what God told them au to do. Au trecut la acțiune la ceea ce Dumnezeu le-a, le spus să facă. I thank God for your singing. Îi mulțumesc Dumnezeu pentru cânte- cântările voastre. I thank God for worship. mulțumesc Dumnezeu pentru închinarea I'm even glad you read your Bible. Așa de mult mă bucur că și citești But do you know none of that will ultimately change your nation? Dar știi că niciuna din cele două nu va schimba The națiunea ta. reason why you sing, Motivul pentru care the reason why you pray, motivul pentru care te the reason why you study the Word, motivul pentru care citești to cuvântul, empower and equip you e să te împuternicească to pe do what you tine, are called să to te do. echipeze să faci ce ai fost chemat să faci. Singing's not enough. Cântarea nu ajută. The presence de ajuns. of God is not just for you. Prezența lui Dumnezeu nu e doar pentru tine. It's to work through you. E să lucreze stop with you. prin tine. Nu trebuie să se oprească la tine, ci să curgă prin tine. And every single one of you Fiecare dintre voi understand that there's a call of God upon your life. trebuie să înțelegi că e o chemare a lui Dumnezeu pe viața ta. And everything that we've talked about tonight în tot ce am discutat în seara asta is to empower you, e să te echipeze, and to inspire you, să te eh, inspire ca să rup tăcerea și să mergi și să iei o națiune pentru Dumnezeu. And I want to close tonight with one last story. Și aș vrea ca să închei cu uh, o ultimă uh, uh, povestire. And I want to talk about an 18-year-old young girl. Și vreau să vorbesc despre o uh, tânără de 18 ani. She was living in Korea at the time. Ea trăia în Corea în acel moment. She was a devout, wonderful Christian lady. Era o femeie creștină extraordinară. And one morning in particular, și într-un, într-o dimineață, she was crying out to God. Striga către Dumnezeu. She says, God, I want to be used by you. Spunea, Doamne, vreau să fiu folosită God, de Tine. God, I want to touch the nation for God. Doamne, vreau ca să ating națiunea mea pentru Tine. I know I'm 18. Știu că am 18 I know ani. I'm single. Știu că sunt singură. I know that I really don't have much. Nu prea am multe. But God, could you use me? Dar, Doamne, mă poți folosi pe mine? And God would speak to her. Și Dumnezeu i-a vorbit Say, I want you to get up right now. Și a spus, aș vrea să te ridici I want chiar you to acum. walk into the city. Aș vrea ca să mergi în oraș. And I'm going to take you to a house. Și te voi duce la o casă. And when you get to the house, când ajungi la acea casă, I want you to knock on the door. Aș vrea să bați la ușă. And inside of the house, înăuntru acelei case, you will find a man. Vei găsi un om. And he's dying și ele pe moarte. You're to open up the door. Trebuie să deschizi ușa. And you're to take your Bible. Să iei Biblia. And you're to go into his house. Să mergi în casa lui. And you're to sing to him. Și va trebui să-i cânți lui. scriptures to him. Și să spui versete lui. From sunrise to sunset. De dimineața până seara târziu. So she would get her Bible. Așa că ea lua Biblia ei. And she would begin walking. Și a început să umble. Terrified. Uh, uh, era, era frică. And as she got into the city, și când a ajuns în oraș, she saw the house. a văzut casa. God says that's the house. Și Dumnezeu îi spune, asta e casa. And she would walk up the steps to this house. Și a, a mers pe scări pe, la acea She'd casă. Knock on the door. A bătut la ușă. And a voice inside și o voce înăuntru says to this young lady, îi spune la această tânără. Who is it? Cine? She didn't say a word. Ea n-a spus nimic. There's a man inside. Un bărbat era înăuntru. She's a young lady. Ea era o tânără. She's going to go into a stranger's house. Cum să intre în, casa unui străin? He screams again. Și Who is that? El strigă din nou. Cine? Reaches the door. Merge la ușă. Opens it up. Deschide. Walks in. Intră înăuntru. And he says to her. Și ea îi spune What do you want? El îi spune ce vrei? She says I, am a Christian. uh, God told me to come. Dumnezeu a spus să vin. And to, to, to, to, to read the Bible. and to sing songs. Citești Biblia și să cânt cântări ție. He screams at her. Ea, el strigă. Get out of here, you Christian dog! Pleacă de aici, câine creștince. No, și spune, nu. I'm stronger than you. Nu, eu sunt mai puternică decât tine. And she'd sit down. și stă she'd open up her Bible, deschidea Biblia and she began to read the word. și a început să citească Biblia. Sunrise to sunset. De dimineața în zor până seara târziu. He's in his bed. El e în patul lui. He's too sick to get out. E prea bolnav ca He's să se ridice. Strigă. Shut up! Taci da, odată! This is the day. Aceasta e ziua Domnului, ziua Domnului. Taci da, odată! Sunset would come. Uh, venea uh, noaptea. She would shut her Bible. Ea își închidea Biblia. She would leave. Și apoi pleca. Next morning. A, a doua dimineață. God says, go back again. Dumnezeu îi spune, merge înapoi. Knock on the door. Bate la ușă. Get out of here! Treci odată de aici. Open her Bible. Deschide Biblia. Sunrise. De dimineață sunset, până seara târziu. Would read the Bible. Citea Biblia. This would take place for seven days. A avut loc acest lucru de șapte zile. And finally, on the seventh day, și în final, în a șaptea zi, he breaks. El gata, se he deschide. Begins to cry. Începe să plângă. He says to this young lady, și spune acestei tinere, Why do you come to me? De ce tu vii la mine? I'm a dying man. Why do you come? Îți rog pe moarte, de ce vii? And he, she looks in his eyes. Și ea se uită în ochii lui. Says humanly it wouldn't be possible. Și spus, din punct de vedere omenesc n-ar fi posibil. Dar motivul pentru care vii because there is a God e, fii că este un Dumnezeu care locuiește în mine, care mi-a spus să vin la tine. And the man cries out. Și omul spune, Who is this man? Cine e omul ăsta? She says, Ea îi spune, His name numele lui is Jesus. e Isus. She would get up and leave. Ea se ridică și pleacă. She would never see him again. Nu-l va mai vedea niciodată. He would never see her again. Ea, el niciodată nu va, nu va vedea pe ea. Two weeks later, he would get out of bed. Dar două săptămâni mai târziu, el iese afară din parc. Va găsi o casă de misionari. Va vorbi cu un om pe nume Louis Richardson care îi împărtășește Evanghelia lui Iisus Hristos. El se devine salvat. Și astăzi numele acelui om e David Yonggi Cho. Păstorul cele mai mari biserici din lume de peste un milion de oameni. Here's one one girl. O fată. Just one. Una singură. That sought God. care l-a căutat pe Dumnezeu. And when God spoke, și când Dumnezeu a vorbit, she had faith to believe. ea a avut credință să creadă. Not only did she have faith, nu numai că a avut credință, obedient a fost ascultătoare. exactly a făcut exact ceea ce lui Dumnezeu să facă. life, să trăiască o viață sfântă, took. să facă tot ce trebuie să facă. stand up and act. În cele din urmă a stat și a, a acționat. like the young man at the of my message, exact ca și tânărul de la începutul mesajului meu. și prin ea o națiune întreagă s-a schimbat. by her mouth. Prin simplu fapt că și-a deschis gura și a împărtășit. I'm going to ask you tonight to close your eyes. Aș vrea să închidem ochii în seara asta. And I'd like you to bow your head. Aș vrea să pleci capete. I felt tonight am simțit în seara asta that there were two or three very specific things that the Lord wanted to do. Că sunt două sau trei lucruri în mod specific care Dumnezeu vrea ca să le facă. And the very first thing that I want to give you an opportunity tonight to respond. Și uh, primul lucru la care aș vrea să-ți dau ție oportunitatea să răspunzi. Is anybody that's walked into this building tonight? Dacă este cineva care a venit în acest loc în seara asta that does not have a personal relationship with God, și încă nu ai o relație personală cu Isus, or maybe you've had a relationship and you've fallen away from God, sau poate că ai avut o relație, dar te-ai depărtat de parte de El, and you know tonight that God has His finger on your heart, și tu știi astăzi că Dumnezeu a vorbit direcție. Dar știu că uh, au trecut câteva minute în plus, dar vreau, trebuie să fac asta. I was sitting in my room tonight. Uh, după masa asta stăteam în camera mea. It's about six o'clock. Pe la ora 6. I was looking at my notes. Uitam la notițele mele. The Holy Spirit spoke to me. Și Duhul Sfânt mi-a vorbit. And he said that tonight, și mi-a spus că în seara asta, I'm going to deliver some people. Voi elibera câteva persoane. I'm going to break some things off of their life. Și voi rupe anumite lucruri de peste viețile lor. To allow them to be free in me. Ca ei să fie liberi în mine. The Bible says, Biblia spune, He who the Son sets free, cel acela pe care Fiul îl eliberează, is free indeed. e liber. And I had a picture in my mind. Și am avea am avut în mintea mea o imagine. Of an altar filled. A unui altar plin. Not with people. Nu cu oameni. But with idols. Ci cu idoli. With addictions. Cu dependențe. With things that are in your life. Cu lucruri care sunt în viața ta. That have separated you from God. Care te-a separat pe tine de Dumnezeu. I saw makeup appear. Am văzut aici chiar ruj. I'm not saying makeup's bad. N-am spus că uh, rujul sau uh, think that your beauty is your God. Dar unii dintre voi credeți că frumusețea ta e Dumnezeul and, and tău. You put your beauty in front of God. Și tu pui frumusețea ta înaintea lui Dumnezeu. And I saw young ladies putting just to represent am văzut tinere care au pus doar ca, ca simbol. Their willingness to put God in front of themselves. Dorința lor de a-l pune pe Dumnezeu înaintea lor. Ruj sau say God I want you. și spui, More than I want me. te vreau pe tine mai mult decât mă vreau I saw pe mine. Cigarettes. Am văzut țigări. Some of you might have relationships that you need to drop tonight. Unii dintre voi poate aveți relații care You're trebuie să renunțați. Trăiești în relația greșită. You need to write it on a piece of paper. Aș ca să scrii pe o bucată de hârtie. Some of you might have different things in your pockets that you know aren't supposed to be there. tu, poate unii dintre voi aveți anumite lucruri în, chiar la tine în buzunar care știi că nu trebuie să fie acolo. Nu trebuie să spun ce, ce este. Dumnezeu îți va spune clar ce sunt. Unii dintre voi aveți iPod-uri care sunt pline de muzică satanică și a devenit Dumnezeul tău. În seara asta va trebui să lași pe altar. I'm not going to manipulate this. Nu o să te manipulez. I'm not going to ask or force anybody to do anything. Nu o să forțez pe nimeni să facă nimic. But if you're here tonight, dacă ești în seara asta and aici, you want to be used by God, și vrei să fii folosit de Dumnezeu, And you know there's something in your life, și știi că e ceva în viața ta, you've got to leave before you leave, care trebuie să lași în urmă înainte ca tu să pleci din acest loc. Run forward. Aș vrea ca tu să fugi. I want you to put it at the altar. Aș vrea să pui pe aceste trepte. I want you to take a knee. Și apoi aș vrea ca să genunchezi. Și vrea să spui, Doamne, te pun pe tine pe primul loc. Și renunț la acest lucru. Fiindcă eu vreau să rup tăcerea. Dacă tu ești acea persoană, când număr la trei, Aș vrea să fugi aici. Și aș vrea să pui orice lucru care tu simți că trebuie să renunți și să pui pe Dumnezeu. Dumnezeu îți vorbește ție. Număr până la trei. Unu, doi. 3. Come now. Vino acum. Now. Acum. Now, you know who you are. Get Știi cine up. ești. Ridică-te. Get up. Ridică-te. Get down here. Vino now. aici. Kneel down. Whatever it is, Orice este. Get up here. Trebuie să vii aici. Some of you have drugs in your pocket. Unii dintre voi aveți droguri la, la voi. Pills in your pocket. Unii dintre voi aveți diferite Some of you pilule. Have cigarettes in Unde vă aveți țigări. Some of you are dealing with pornography. Unii dintre voi aveți pornografia trisă scris pe, pe o, o bucată de hârtie și vrea ca să pui aici la altarul acesta și să dai lui Dumnezeu. Come on, guys. Haideți. I'm not talking to another room. Nu vorbesc cu o altă cameră, vorbesc cu voi. Whoever you are, let's Oricine ai fi. Free tonight. Astăzi Dumnezeu vrea să te libereze. Thank you, Jesus. Îți mulțumesc, Isus. Hallelujah, Lord.